Vi hade kåk i Bredhälle, vi hade frid i vårt källe Vi hade kaffe med Doppa och radio med Tore Skogman Sen fick vi television, då blev det annan fason Nu är vår tillvaro fylld av en jublande Jabbi-dabbi-dabbi-doo! med att hon har ändrat perspektivet på möblemanget i själva livet I Vilma, här kommer Vilma Jabbe dabbe håll för örona och ge hals ut i en stenåldersvals. Hon är en ny favorit, hon är en tjej av granit Så låt oss alla ta efter och valsa i makadammen Nu är vi grått folk, hurra! Så ta din kärring och dra långt in i snåret, i håret och sjung fallet dabbe det är toppen av livets grädde Och du är Vilma och jag är Fredde Vi Vilma, här kommer Vilma Dabbe dabbe håll för örona och ge hals Ut i en stenåldersvals! Min fru har huggit i sten och hon kan ej komma den Nu får jag gnejsgröt och gruspaj och sandkaka med rabarber Hon bjöd på lunch häromdagen Det var en stendöd fasan och gamla ormar och soppa som smakade blivit så primitiva så det går snart inte att beskriva Vi Vilma, här kommer Vilma Jebbe-debbe, håll för öronen och ge hals uti en stenålders om den tecknade tv-figuren Fred Flintas fru Vilma sjunger Ove Törnqvist så att det står härliga till 1962. Men det skulle han inte få göra ostraffat. De amerikanska direktörerna som har rättigheterna till Flinta-figurerna hotar med rättegång. Men den blir aldrig av och Ove Törnqvist kan fortsätta ropa Jabba Dabba Doo!